Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam. Nenusimink, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė murmėti. Tasai pikžodžiauja. Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė, kam taip piktai mastote savo širdyje? Kasgi lengviau ar pasakyti, tavo nuodėmės atleistos, ar liepti kelkis ir vaikščiok? Ir todėl, kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę žemėje atleisti nuodėmės, čia jis kreipėsi į paralyžiuotąjį. Kelkis, pasimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo, ir nuėjo namo. Visą tai pamačiusios minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusi tokią galę žmonėms. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matą ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai tai išvydę prikišo jo mokiniams. Kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Šitai girdėdamas Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, o ligonėms. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti neteisiųjų, bet nusidėjėlių. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Niekas palaikio drabužio nelopo naujo milo lopu, nes toks lopinys atplėšia drabužio gabalą ir skilė tik padidėja. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynmaišiai plyštų, vynas įsilietų ir vynmaišiai niekais nueitų bet jaunas vynas pilamas į naujus vynmaišius ir abeji įsilaiko. Jam taip bekalbant, prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė, ką tik mirė mano dukrelė. Bet ateik, uždėk ant jos ranką, ir jį atgis. Jėzus atsikėlė ir nuėjo paskui jį kartu su mokiniais. Ir štai moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu, prisiertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati savo kalbėjo, jei tik palytėčiau jo drabužį, išgyčiau. Jėzus atsigręžęs ir ją pamatęs tarė, nenusimink dukteryje, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamsdininkus bei raudančią minę, Jėzus paliepė. Išeikite, nes mergaitė nemirusi, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minė buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir ta atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą. Jėzų išeinant, du neregiai sekė įkandin ir šaukė, pasigailėk mūsų Dovido sūnau. Kai jis pasiekė namus, neregiai užėjo pas jį. Jėzus paklausė, ar tikite, kad aš galiu jūs pagydyti? Šie atsakė, taip viešpatie. Tada jis palėtė jų akis ir tarė, tebūnė jums kaip tikite. Ir atsivėrė jiems akys. Jėzus prigrasė, žiūrėkite, kad niekas nesužinotų. Tačiau tie išėję išgarsino jį po visą tą kraštą. Jiems pasitraukus, štai buvo atvestas demono apsėstas nebylys. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė, dar niekad Izraelyje nėra buvę tokių dalykų. O fariziejai kalbėjo, jis išvaro demonus, jų valdovo gale. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalės. Matydamas mines jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lygavis be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį.